če bi se navezala na to, kar je, je povedal Andrej, bi zdaj a, res bi vprašali, ne, zakaj bi recimo a, mi morali plačati krizo. In ponovadi se zgodi tako, da ko pride do trenutka ekonomske krize, a, tisti, ki a, v družbi itak dobijo najmanj, a, morajo še največ to plačati. Ne. Tako da smo po eni strani a, zastavili debato o študentskem delu kot a, debato ki bi lahko združila okrog sebe. Če je študentsko delo oblika prekernega dela, tukaj bi lahko govorili o tem, a, recimo, kaj se, kaj se zgodi z a, e, ljudmi, ki a, kao, a, niso uradno v tej, a, a, v tej populaciji, kot so študente. A ne? In tukaj govorimo a, o mladih diplomiranih, o a, ve, veliki večini ljudi, ki delajo na avtorskih pogodbah, ljudi, ki niso uspeli še diplomirati, ampak izgubili status študenta, imigrantski uh, delavce in tako naprej. Uh, tako da zato smo v bistvu tudi zastavili, da bi morali premakniti vprašanje študentskega dela in vprašanje malega dela kot takega na nivo, ki bi predstavljalo več ljudi, torej vsi tisti, ki ne pašajo in a, v tisto klasično obliki zaposlitve.